Kas ir svētajā garā? Auglīga sirds. Kāda ir sirds, ko Dievs dziedina dzīvībai? To ieraudzīsim svētajos un ceļosim kopā ar viņiem. Satiksim Aviles Terēzi, Francisku no Asīzes, Kjaru Luči, Ignāciju no Lojolas un vairākus citus. Tas viss raidījumā Svētā gara augļi svētajos – sirds dziedināšanas skola. Mīļie klausītāji, Kristus augšām cēlies, sirsnīgi sveicu jūs skaistajos lieldienu svētkos. Un šodien raidījumu ciklā Svētā graugļa svētajos sirds dziedināšanas skola mēs iepazīsimies ar kādu brīnišķīgu svēto, kuru noteikti var nosaukt par lieldienu svēto. Lai gan kurš gan no svētajiem nav lieldienu svētais, jo kurš gan nav kļuvis svēts tieši pateicoties Kristus uzvarai. Kristus uzvarai pār visu, kas mums traucē, ceļā uz svētumu, ceļā uz pilnību. Tad kas tas ir par svēto un kāda gan šī svētā gara dāvana, ko šodien apcerēsim? Protams, tas ir miers. Jo Kristus, kas ir augšām cēlies, pirmais vārds, ko viņš pasaka saviem mācekļiem, sastopoties, ir miers jums. Jēzus nāk ar savu mieru. Un tagad mēs palūkosimies, kā viņš ienāk ar savu mieru, kāda cilvēka dzīvē, ko sākumā noteikti nevarēja nosaukt ne par mierīgu, ne par miera nesēju. Lai šī svētā piemērs ir cerība mums visiem, kam varbūt nav šī svētā gara dāvana vēl sasniegusi savu pilnību mūsos. Tad nu labi atklāja noslēpumu. Svētais, par kuru šodien runāsim, ir Šārls Defuko. Pavisam nesen pasludināts par svēto. Un, ja jaunībā kāds e, Šārlu būtu nosaucis par mierīgu cilvēku, tad par viņu laikam pasmietos. Jā, viņu varēja saukt par, par ļoti dāsnu, par, par priecīgu cilvēku, par kompānijas dvēseli, par par tādu la, labestīgu, eh, labestīgu, jautru puisi, jā, tomēr raksturs viņam bija ļoti karsts, ļoti dedzīgs, un īpaši bija tādas noslieces uz eh, pārmērībām, uz vienu vai uz otru pusi, kā mēs vēlāk arī redzēsim viņa biogrāfijā. Viņš ļoti spēcīgi pārdzīvoja par visu un daudzus gadus bija ļoti nemierīgs savā dvēselē, kamēr tiešām dieva gars pamazām, pamazām viņa sirdi pārvērta. Tātad šī sirds, karsta kā tuksnesis, uz kuru viņu vēlāk aizveda viņa aicinājums, tika dziedināta mieram ar dieva pedagoģijas līdzekļiem. Tagad, ja mēs e, uzlūkojam svēto fotografijās, kuras ir saglabājušās, mēs redzam cilvēku ar ļoti mierīgu un dziļu skatienu. Viņš raugās uz mums un liekas, ka šajā mierā saskata mūsu sirdis. Tad apstāsimies arī mēs šodien šajā svētā gara skolā ar sirdīm, kuras atvērsim, lai saņemtu Kristus miers jums. Droši vien Šārls de Foucault mums ir visvairāk pazīstams pēc kādas viņa lūkšanas, kura es domāju, ka daudziem ir viena no mīļākajām lūkšanām – Tā ir iztulkota daudzās valodās un eh, balstās eh, brāļa eh, Šārla 1896. gada meditācijās, kad viņš lūdzās ehm, pārdomādams Kristus noslēpumu, Kristus, kurš mirst uz krusta noslēpumu. Lūkās skan šī lūkšana. Mans tēvs, es uzticos tev. Dari ar mani, ko vien gribi Lai arī ko tu ar mani darītu, es pateicos tev. Es esmu gatavs uz visu, es pieņemu visu, lai tikai tava griba piepildās manī un visās tavās radībās. Es nevēlos nekā cita, mans dievs. Tavās rokās es ielieku savu dvēseli. Es tev to atdodu, mans dievs, ar visu savas sirds mīlestību, jo es tevi mīlu un šī mīlestība mani mudina atdot sevi, ielikt sevi tavās rokās bez atlikuma un ar bezgalīgu paļāvību, jo tu esi mans tēvs. Āmen! Tā ir brīnišķīga lūkšana, kuru varam paņemt arī savā ikdienas lūkšanu krājumā. Bet tagad iesim un skatīsimies, kas tad bija – šis, šīs lūkšanas autors Svētais Šarls Defoko un kādu darbu Svētais Gars paveica viņa dzīvē. Piedzima viņš 1858. gadā Strasbūrā, ļoti bagātā un, un augstzimušā ģimenē. Tomēr eh, tas ne, nebija, nebija viņam, kā saka, ceļš ar rozēm klāts, jo jau pašā bērnībā uh, Viņš piedzīvoja daudzus zaudējumus. Viņš principā pazaudēja pamazām gandrīz visus savus tuvākos radiniekus. Sešu gadu vecumā, kad viņam ir seši gadi, viens pēc otra, nomirst viņa mamma un tētis ar nelielu laika, laika atstarpi. Vēlāk viņu atstāja viņa iemīļotā māsīca Marija, kura gan ne, nenomirst, viņa iziet pie vīra aprecas un atstāja Eh, atstāja mazo Šarlu, kurš viņu praktiski uzskatīja par savu mammu. Vēlāk viņš iestājās kara skolā eh, kā, kā pusaudzis un pavisam drīz nomira atkal viņa mīļotais vectēvs, kurš šajā laikā rūpējās par Šarlu un viņu uzaudzināja. Un, protams, ka tāda tik daudz zaudējumu piedzīvojušam jaunam cilvēkam eh, sirdī rodas liels rūgtums pret visu to, kas notiek – un jau šajā mm, pusauģa vecumā viņš pilnīgi pazaudē tikumu, eh, atvainojas ticību, un eh, arī tikumu, jā, vēlāk. Eh, un, ehm, kā pats raksta, tad viņš varēja veikt kaut kādas ārējas ticības darbības, bet viņam sirdī bija tikai skepse un, un nicinājums pret ticības lietām. Uh, Tā kā viņš ir no ļoti bagātas ģimenes, un, un praktiski visa ģimenes bagātība ļoti jaunā, jaunā, jaunos gados pāriet viņa rokās, tad viņš vienkārši metas iekšā uz dzīvē. Viņam ir daudz draugu, ja viņam ir daudz naudas, un viņš sāk dzīvot izlaidīgu un, un, un um, tādu izpriecu pilnu dzīvi. Katru vakaru notiek ballītes ar, ar gardiem ēdieniem, ar ļoti daudz alkohola, ar mīļākajām, kuras nomaina vienu otru. Viņš tā pieauga, pieauga resnumā, kad viņam vajadzēja pat sašūt speciālu uniformu viņa kara skolā. Vēlāk, kad viņš tiek nozīmēts jau uz eh, kara, kara daļu Alžīrā, kur tajā laikā ir Francijas, Francijas spēki, karaspēks izvietots, viņš tur dodas ar mīļāko vārdā Mimī. Tādā veidā, protams, celdams daudz dusmu un iejaunojumu arī savas vadības sirdī. Ja. Un drīz vien disciplīnas trūkuma un pastāvīgas sliktas uzvedības dēļ viņš tiek padzīts no, no tātad šajā armijas un viņam jāatgriežas ir mājās. Vēlāk par šiem gadiem viņš pats teiks, ka tas, tie bija sāpīga tukšuma un, un pil, milzīga skumju pilni gadi. Viņš saka, un bija arī ļoti garlaicīgi. Ja, tad, kad mēs klausāmies, liekas, ah, nu tā ir uzdzīve, tas, tas nu gan ir padzīvojis, bet jā, svētais saka, tie bija sāpīga tukšuma, lielu skumju un arī lielas garlaicības pilni gadi. Viņš raksta, visu mani bija pārņēmis egoisms, bezdievība un e, ilgas pēc ļaunuma. Es biju gandrīz kā sajūcis prātā, rakstīja Šarls. Galvenā iekšējās dzīves zīme šajā laikā viņam ir iekšējais nemieris. Redzam, tas, kas ir pretējs tai dāvanai, par ko mēs šodien domājam. Šārs, Šārs vēlāk arī rakstīja savā dienas grāmatā, ka viņš eh, metas šajā uzdzīvē, viņš, viņš dzer, viņš, viņš trokšņo ar saviem draugiem un, un pavada laiku ar mīļākajām, bet pēc tam viņš atgriežas mājās un vienkārši milzīgas sirdsāpes un milzīgs tukšums viņu pārņem, katru reizi, kad viņš paliek viens, un tad viņš atkal no jauna metas uz dzīvē, lai kaut kādā veidā slāpētu šo iekšējo, iekšējo nemieru. Tad mēs arī varam e, saskatīt šo pirmo, pirmo nemiera avotu mūsu dzīvē, kas mums traucē miera dāvanai mūsos augt un attīstīties. Tā ir ticības trūkums un grēks. Tas tik elementāras lietas um, tādas grēcīgas dzīves pieredze e, un, un tas nemieris, kas to pavada, tās skumjas, tā garlaicība. E, un atkal pretēji, kad viņš atgriežas pie dieva, cik daudz miera un prieka viņš sajūt, tas viss vērt Šārlu de Foucault uz tādas dieva, dieva beznosacījuma mīlestības pazīšanu. Viņš atzīst un slavē šo mīlestību. Līdzīgi kā svētais Ignācijs no Loyolas vai svētais Augustīns, viņš jūtas kā tas pazudušais dēls, kurš e, vienā dienā viņš atgriežas tēva mājās un, un ir tik ļoti saprot to lielo atšķirību starp to, kā bija bez tēva mājām un kā ir tagad, ka, ka viņš uh, vairs nekad šīs mājas neatstāja. Un reizē viņš saprot, ka katru dienu viņš ir, ir tā pati nolīkusī niedre un, un, un, un tikko, tikko smilkstošā dakts, tomēr dieva mīlestība ir tā, kas nemainās. Dieva mīlestība nemainās, un katru dienu viņš tiek no jauna apžēlots. Un reiz iesācis šo ceļu, jā, saprast savu grēcīgumu, bet turēties stipri šajā dieva beznosacījuma mīlestībā, uh, viņš turpina, Šārls de Foucault turpina savu ceļu un vairāk nekad neatgriežas agrākajā. Un tā ir viena no svarīgām mācību stundām, ko mums sniedz Šārls - mācību stundām par mieru. Viņa miera, par viņa miera avotu kļūst ticība. Un, un būtiskais šajā ticībā ir tas, ka Dieva mīlestība ir bez nosacījumiem un tā nekad nemainās. Ja? Tā nekad vairs tevi neatstās. Dievs nemainās. Šārs de Foucault iesaka, tad, kad mūs pārņem kāds nemieris vai kāda nospiestība, tad nākt uz lūgšanu un teikt, tu, kungs, esi laimīgs. Tad paklusēt un teikt, arī es tad esmu laimīgs. Lūkšana, tu, kungs, esi laimīgs, un arī es tad esmu laimīgs. Viņš vienmēr mudina eh, ļoti atklāti stāstīt dievam par savām sāpēm, par savām nemiera, nemiera piedzīv, pārdzīvojumiem, neko neslēpt no dieva. Ja, dieva mīlestība nemainās. Un viņš saka, nevajag lietot lūkšanu kā plāksteri, ja, ieslīgt tādā, tādā uh, aizmirstībā caur šo reliģiozitāti vai caur lūkšanu, bet parādīt Dievam atvērtu brūci un lūgt kungs, kungs dziedini. Ja, tāds ir svētā Šārla Defako padoms, ko viņš dot arī pats no savas dzīves pieredzes. Lūzums Šārla dzīvē notiek, kad viņš uh, reiz atpūsdamies kādā kurortā, izlasa avīzē, ka viņa bijušais pulks ir iesaistījies kara darbībā Alžīrā. Viņu pārņem tik milzīgs kauns, ka viņš tur tāds sašļucis un, un, un, un, un, un tātad uh, izlai, izlaidīgi dzīvodams tur atpūšas kūrortā, kamēr viņa biedri karo, ka viņš palūdz, lai viņu atgriež atpakaļ uh, kara, kara kalpošanā, viņš arī atstāja savu mīļāko un dodas, dodas uz Alžīru. Viņš cīnās ļoti drosmīgi, tomēr jūt, ka īsti kar, kar, karš nav viņa aicinājums, vai karavīra karjera drīzāk tā teiksim, nav viņa aicinājums. Viņu eh, ļoti arvien vairāk pievelk zinātne. E, viņš tātad, būdams Alžīrā, viņš redz šo svešo zemi, šos e, e, cilvēkus, citādu ticību un viņu ļoti pievilka pētnieciskais darbs. Un, būdams karstas dabas, kā jau mēs teicām, viņš e, ilgi nesvārstās, viņš dodas tiešām ļoti pārgalvīgā un ļoti bīstamā afērā. Viņš pārģērbjas par ebreju un ceļo pa visu Maroku un veids zinātniskos pētījumus, geogrāfiskos e, pētījumus un cita veida par kuriem vēlāk arī viņš saņem ļoti augstu eh, Francijas valsts apbalvojumu. Protams, ka jebkurā brīdī, ja viņu kāds būtu atpazinis, viņam draudēja nāves briesmas. Bet viss beidzas laimīgi. Eh, Šārls iepazīstas ar musulmaņiem eh, tuvāk, un viņu ticības sirsnība principā ir tas, kas pirmais mudina viņu pārdomāt pašam savu ticību notiek atgriešanās. Kādu reizi, kad viņš ir mājās un ciemojas pie savas māsīcas Marijas, eh, viņš eh, vēro viņas ticību, tā viņu aizrauj, un reizē māsīca Marija nav, nav uzbāzīga. Viņa neuzspiež Šarlam kaut ko, bet tad, kad Šārls pats sāk jautāt, viņa iesaka doties pie kāda laba priestera. Un Šārls eh, aiziet pie šī priestera, viņš sarunājas ar viņu, viņš arī veic grēksūdzi un tādā veidā sāk savu aktīvu un dziļu ticības dzīvi. Tagad iesim muzikālajā pauzē. Esam atkal atpakaļ redzējumā, svētā graugļa svētajos, sirds dziedināšanas skola. Un šodien mēs runājam par svēto Šarlu de Foucault un par miera dāvanu. Kādā veidā šī svētā dzīvē, un kā arī mūsu dzīvēs, nemieru var nomainīt miers, kā mēs varam pieaugt šajā miera dāvanā, atvērties tai. Mēs jau runājam, ka pirmais nemiera avots Šarla un arī mūsu dzīvē ir neticība un grēks. Un caur atgriešanos, caur ticību Dieva mīlestībai, kura nekad no mums nenovēršas, mēs varam ieiet šajā mierā, ko dod ticība. Jau runājam par to, ka Šārls eh, piedzīvo savu atgriešanos pateicoties musulmaņiem, musulmaņu ticībai, kuru viņš vēro Marokā, pateicoties savas māsītes Marijas, Marijas sirsnīgajai ticībai, pateicoties savam garīgajam tēvam. Un viņš raksta vēlāk, tikko es sāku ticēt, ka Dievs ir, man kļuva skaidrs, ka tālāk dzīvot es varēšu tikai viņa dēļ. Šāds ar sev raksturīgo karstasinīgo atkal veidu rīkoties, viņš e, nolēma kļūt par vienu no stingrākajiem klosteriem, par trapistu klostera brāli. Bet e, arī šī dzīve vēl viņam nav pietiekami stingra, viņu vilina ļoti dzīvot kā Jēzus, izdzīvot tieši Jēzus dzīvi tiešā vārda nozīmē. Un tāpēc pēc kāda laika viņš saņēmis um, atbrīvošanu no trapistu klostera, viņš dodas uz Nācereti un dzīvo tur kādu klosteru māsu, pie kādu klosteru māsu klostera, uh, kā vienkārši eh, sētnieks, strādnieks kādā ļoti, ļoti pieticīgā būdiņā, pārtikdams no ļoti pieticīgas um, pārtikas mai, maizes gabaliņiem, ar kuriem vēl arī dalās ar nabadzīgajiem vietējiem bērniem. Un arī šis vēl Šarlam ir, ir, ir par maz, viņš vēl vairāk algst pēc vēl lielākas radikalitātes, uh, un visbeidzot viņš saklausa savu aicinājumu, viņu pievelk tieši musulmaņi, kas, kas pirmie uzrunāja viņu, eh, viņu uz viņu atgriešanos, un viņš ļoti ilgojas viņus atgriezt, atgriezt pie, pie, atgriezt pie Jēzus vai iepazīstināt ar, ar kristīgo ticību. Un viņš dodas uz Alžīru un sāk dzīvot kā vienturnieks, eh, kā vienturnieks starp eh, Toregu cilts ļaudīm, Eh, tuksnesī. Un, eh, tu, tā, tā viņš vienā vai otrā vietā, tādā veidā viņš jau nodzīvo visu savu atlikušo dzīvi. Ļoti mīlēts un, un cienīts arī vietējo iedzīvotāju. Un eh, no, nomirst viņš um, no nejaušas lodes. Tajā laikā bija tādas cīņas, notika starp vietējām ciltīm, uh, Un eh, vien, viena no šiem grupējumiem arī arestēja viņu, sasēja. Lūkšanas pozā, kā viņš parasti lūdzās, tā viņš tika sasiets, un pilnīgi nejauša, nepieredzējuša eh, kareiva lode izdzēš Šārla de Foucault dzīvību, par ko pārdzīvo ne tikai viņa draugi eh, Francijā, draugi kristieši, bet arī vietējie musulmaņi. Tātad mēs redzam pēc Šarla dzīves piemēra, ka Dievs iznīcinādams grēku neiznīcina uh, eh, sirds dedzību, neiznīcina kaislību. Ir svarīgi tikai vērst to pareizā virzienā. Mēs redzam, ka Šārls visu dzīvi paliek par šo piedzīvojumu meklētāju. Jā, tas karstasinīgs, dedzīgs, uh, maksimāli atdot savu dzīvi Dievam. Jā, mēs kaut ko līdzīgu varam atpazīt svētā Ignācija dzīvē vai svētā Augustīna dzīvēm. Grēks tikai apslāpē cēlākās izpausmes, ja grēks novirza no pareizā ceļa un, un iestrēdzina, var teikt, mūs kaut kādā nepatiesā šīs skaistlības realizācijā. Bet tad, kad atdod cilvēks savu dzīvi dievam, viņa visas īpašības iegūst e, un attīstās savās vislabākajās formās. Un te mēs nonākam pie otrā e, šāra nemiera avota, kas arī daudziem no mums var būt kā nemiera avots, un tā ir neauglība. Un šeit ne tik daudz par fizisko neauglību, lai arī tā var būt daudziem liels ciešanu avots, Šarla dzīvē tā ir tāda garīgā neauglība. Nu, mēs visi varam padomāt par savu veidu, kādu, kādu nemieru mums rada kāda mūsu neauglība. Ja, varbūt tā ir kāda vilšanās, kāda nespēja kaut ko realizēt dzīvēm kāda vientulība vai kādas citas lietas. Šarlam šis nemieris ir no tā, ka viņš ļoti ilgojās izveidot kopienu. Kopiena, kas būtu kā, kā, kā klostera kopiena, un e, viņa, tātad pēc viņa uzrakstītās regulas radikāli sekotu Kristum, dzīvojot, dzīvojot tuksnesī. Pirmā viņa vēlēšanās dzimst jau nācaretē, Pēc tam viņš mēģina um, izveidot šādu kopienu no atbrīvotiem vergiem Alžīrā. Pēc tam, dzīvodams starp toregiem, viņš ļoti ilgojas, ka šie cilvēki varbūt atgriezīsies kāds kristietībā, vai reizāk sakot, iepazīs kristietību un kļūs par, par brāļiem viņa kopienā, vai arī viņam pievienosies kādi citi. Ja viņš uztur ļoti arī draudzīgus attiecības ar, ar cilvēkiem eh, savā dzimtajā zemē, un, un tomēr eh, nav viņa dzīves laikā praktiski neviens cilvēks viņam nepievienojas. Viņam nav ar ko dalīt savu dzīvesveidu, lai gan viņa sirds pēc tā ilgojas. Ja viņš ir uzrakstījis arī ļoti stingru regulu, kuru pats ievēro, bet vairāk nav neviena. Eh, kāds, kāds viens brālis tikai uz īsu laiku pievienojas, bet arī tas nepaliek ilgi kopā ar Šarlu. Viņš nav tas, eh, kurš būtu eh, tāds, kas uzspiež. Viņš nespiež šiem musulmaņiem, ar, ar ko viņš ir pazīstams, pievērsties Kristum. Bet, protams, sirds dziļumos viņš ļoti cer, ka šī lūkšana un upuris, ko viņš nes eh, šī mērķa dēļ, ka viņš ieraudzīs augļus. Viņš kādu reizi savā vēstulē raksta, es jau desmit gadus esmu Svinu misi šajā vietā, un vēl nav neviena, kurš būtu pievērsies Kristum. Tātad Šārs ne tikai ilgojas, viņš arī karsti lūdzas. Viņš lūdzas pēc tā, ko, ko vēlas. Mēs šeit varam padomāt par savām neatbildētajām lūgšanām, kas nereti ir arī nemiera avots. Ļoti interesanti, ka viņa brāļi musulmaņi, kā viņš pats viņus sauca, darīja to pašu. Viņa ļoti mīlēja Šarlu, uzskatīja viņu par svētu vīru. Sauca Marubata, kas ir tiešām svēts cilvēks, gudrs cilvēks. Un eh, viņi, viņi tāpat katru dienu lūdzās, lai viņš atgriežas, jo arī musulmaņu ticība ir, ka, bija, ja, ka tajā laikā, ka ja nebūs cilvēks musulmanis, viņš nonāk ellē, tāpat kā tajā laikā tas tika eh, arī starp kristiešiem tāds uzskats, uzskats bija. Kas no viņa draugiem rakstīja? Viena sieviete no Hogaro, kur tēvs Defuko eh, strādāja, bija ļoti pateicīga par viņas piecu bērnu izglābšanu no bada 1907. gadā. Un viņa vienu dienu man teica, ka ir ļoti briesmīgi domāt, ka tik labs cilvēks miris aizies uz elli, jo viņš nav musulmanis. Un viņa man atzinās, ka viņa un daudzi citi viņas tautieši katru dienu lūdz Allahu, lai viņš atgrieztu šo svēto vīru un lai viņš kļūtu par musulmani. Es domāju, lūgties vienam par otru, lai cits, lai otrs cilvēks atrastu patiesību, ir tiešām labākais veids, kā varbūt izvairīties no mūsdienās tik raksturīgā relativisma, ja, ka katrs, katrs, lai tic, kam grib, katram tur labi, es nejaucos cita dzīvēm kas praktiski ir um, vienaldzība jā, pret otru cilvēku, vai arī tāda, tāpat izvairīties arī no tāda karojoša stāvokļa vienam pret otru, kad um, otrs ir jāiznīcina kaut kādā veidā, tāpēc, ka viņš savādāk domā, savādāk tic. Jā, tad šis skaistais piemērs, šī lūkšana, dedzīga lūkšana vienam par otru, mīlot otru arī viņa atšķirībā. Kādā veidā Šārls iziet no šī nemiera, no šī nemiera par neauglību, iziet pamazām caur to pašu lūkšanu, kad viņš pieņem. Viņš pieņem un atveras šim stāvoklim un var teikt no defekta izveido efektu, Ja, un viņš saprot, ka jā, viņam nebūs brāļu, varbūt viņa dzīves laikā, to konkrēti fiziski, kas dzīvotu ar viņu vienā kopienā, uh, bet viņš būs vispārējais brālis, kā viņš sevi nosauc. Es būšu brālis visiem, un mana misija ir pacelt hostiju tuksnesī. Ļoti interesanti, ka tad, kad Šārs ir pieņēmis šo stāvokli, samierinājies, kad viņā ienāk tas miers, ko, kā jau teicām, mēs redzam, starojam no visas viņa personības un ko jūta cilvēki – Pēc viņa nāves Alžīrā un pēc tam arī visā pasaulē rodas ļoti daudz cilvēku, kas grib sekot šim viņa garīgumam. Jā, tad Šarla de Foucault garīgums uzplaukst pēc viņa nāves. Šajā brīdī pasaulē ir 19 lielas kopienas, eh, kuras apvieno priesterus, eh, kloster, kloster cilvēkus, ģimenes, dievam veltītus lājus – Ja? Un, un viņa katra no šīm kopienām, iespējams, ka to ir vēl vairāk, e, savā veidā izdzīvo šo mazāko brāļu un mazāko māsu aicinājumu. Ja? Sekot Šarlu Defuko garīgumam. Viņu tāds dzīvesveids ir strādāt vienkārši roku darbu, um, strādāt starp vienkāršiem cilvēkiem un liecināt par evaņģēliju ar tuvāk mīlestību, tuvāk mīlestības darbiem. Tātad, kad mēs piedzīvojam skumjas, kad mēs piedzīvojam šo, šo varbūt neauglību, vai to, ka mūsu lūkšanas šobrīd nav uzklausītas, vai kādi citi nemiera avoti, tad vienkārši pieņemsim pašas šīs skumjas kā dāvanu no Jēzus un izmantosim tam, lai mēs atbrīvotu sevi no visa, kas, kas nav Dievs, kas nav Dieva griba ne, nespiest dievu, ne, nedzīt dievu stūrī, jo īstenībā jau mēs paši sevi dzenam stūrī, ja? mēs paši sevi iedzenam ar vien lielākās skumjās. Tā vietā atvērties tai realitātei, nepārstāt lūgties, paļauties, bet pilnīgi atdot sevi dievam. Jo šīs skumjas nāk no nespējas redzēt dievu tajā situācijā, kurā esam. Un mēs redzam, kā šāds pamazām ierauga ka varbūt dieva griba viņa dzīvē ir savādāka, bet viņa ilgas piepildās. Ja, daudzas mūsu ilgas tiks piepildītas debesīs, tāpēc noteikti vajag ilgoties un ilgoties pēc lielām lietām. Tāpat arī vēl viena lieta, ko varam mācīties no Šarla Fuko, ir darboties arī tad, kad mēs neredzam cerību, Ah, tas droši vien saistās visvairāk gan, gan vispār ar, ar viņa dzīvi, bet arī ar šo um, viņa būšanu starp musulmaņiem un viņa vēlmi pievērst musulmaņus kristietībai. Eh, Šārls redz, ka viņu ticība ir ļoti stipra, viņu ieradumi ir, ir dzelžēni, un, un viņš, kā viņš pats raksta, es redzu, ka būs vajadzīgas simtgades, lai viņa, kamēr viņa atradīs Jēzu, tas ir viņa prātā, tas ir, uh, Bet viņš raksta, jā, varbūt paies simtgades no pirmajiem kapļa cirtieniem līdz ražai. Tomēr, jo ātrāk mēs sāksim darbu, jo vairāk centīsimies, jo vairāk tas, kurš dod katram, kurš lūdz un atver katram, kurš klauvē, svētīs savu kalpu darbu un nobriedīs labi augļi. Tātad šāda mudinājums ir darboties arī tur, kur mēs neredzam cerību, darīt to, ko varam – un darīt nezaudējot, nezaudējot deksmi, jo Dieva darbs piepildīsies, Dieva darbs, viņš palēnām, bet dar, iet un, un panāc, panāk to, kas Dievam ir plānā. Tagad iesim muzikālajā pauzē, varam arī tās laikā lūgties, lai Dieva darbs piepildās mūsu dzīvē, lūgt arī sev šo mieru iet to ceļu, kuru mēs redzam, ka vajag iet, pat ja šajā brīdī mums liekas, ka nu, vairāk gribas nolaist rokas, lai Šarla piemērs mūs iedvesmo. Esam atkal atpakaļ raidījumā Svētā graugļa svētajos sirds dziedināšanas skola. Šodien turpinām runāt par Šārlu de Foucault un miera augli, kas uzplauka šavā, šajā svētajā īpaši. Jau runājam par diviem nemiera avotiem un kā Šarla dzīvē tie pārvērtās par miera avotiem – Trešais tāds nemiera avots, kas ir Šarla dzīvē un arī mūsu dzīvē iespējams, tas ir Vienā vārdā sakot, tie ir citi, ja, citi, kas ir savādāki. Pieņemt citu, kas ir savādāks, iemīlēt citu, kas ir savādāks. Ja. Šarlam tie ir citas kultūras cilvēki, citas ticības cilvēki, bet tie ir arī cilvēki, kuri iztraucē iekšējo un ārējo kārtību, kuru mēs gribam sev nospraust, ja, lai būtu tā. Piemēram, Šarlam, eh, viņa, viņa dedzībā un viņa tādā vēlmē eh, dalīties, ja, mīlēt citus un tā tālāk, viņš gribēja būt eh, labdaris citiem. Ja, lielā mērā, protams, viņš tā arī bija, bet, piemēram, viņa šo kārtību izjauc tie citi, kuri dara labu viņam. Kad Šārls saslimst, musulmaņi, vietējie cilvēki izglāba viņa dzīvību, staigādami eh, pa mājām, pa, pa, pa tātad ganāmpulkiem un savākdami pienu no, no kazām 4 km rādījusā. Tātad, lai ar šo pienu dotu dzert saslimušajam un izglābtu viņam dzīvību. Ja, tātad pēkšņi nojūp mūsu plāns, ka tikai mēs būsim tie labie, tikai mēs būsim tie devēji. Pēkšņi tie, kuriem mēs dodam, izrādās viņi dot mums. Un tā ir ļoti svarīga atziņa, kuru katram kristietim un katram, kurš mīl būt devējs, ja, vajag, vajag arī apzināties. Vienmēr ir šis savstarpējā labestība, un tas ienes patieso mieru. Jo dažreiz būt tikai devējiem ir arī liels nemiera avots, ja, un tur iespējams arī kāda kāda lepnība vai kādas bailes nāk klāt, bet kad ir šī savstarpējā dāvāšana, kad mākam dot un mākam pieņemt, un mākam pieņemt un mākam dot, tad ienāk dieva miers ja, šajā savstarpējā devībā. Cilvēki, kā teicām, viņi ienāk ar savu kārtību eh, mūsu kārtībā – Lūk, Šārls grib būt vientuļnieks. Viņš dzīvo kā vientuļnieks tuksnesī, un reizē viņš ilgojas būt par visu brāli, šo vispārējo brāli. Bet ir dienas, kad viņu apmeklē pat 60 līdz 100 cilvēki, kas vienkārši nāk pulkiem parunāties ar svēto vīru, vai arī pastāvīgi brauc kādi, kādi arī eiropieši, kuri tajā laikā apmeklē šo zemi. Un eh, Šarls ir eh, atvērts viņiem, ja viņš ir atvērts viņiem, lai uzklausītu viņu vajadzības. Un tas māca mums būt atvērtiem, mainīt savus plānus, pat kad tie citi <laughs> viņus izmaina, kad citi tajos iejaucas. Arī tad, kad varbūt dažreiz ir bail mainīt savus plānus, esam ļoti pieķērušies kaut kādai stabilitātei. Arī eh, Mm, par šīm bailēm eh, no nākotnes, kura varbūt mūs nereti piemeklē, eh, Šāls de Foucault ir teicis, domāsim par nākotni tikai tam, lai lūgtos. Ja, ne tam, lai mēs izstrādātu scenārijus, kā tur būs un, un kādas būs, cik būs eh, briesmīgi vai vēl kaut kā, kad mūsu, mūsu tādas drošības antenas ir, ir izslēgušās gaisā un mēs visu laiku skatāmies, vai tik kaut kas mūs neapdraud. Uh, tad šāds domāsim par nākotni tikai tam, lai lūgtos. Kas vēl ir saistībā ar šiem citiem, ar šiem citiem cilvēkiem, kā rīkoties, kad redzam skaidru netaisnību? Piemēram, Šārla dzīvē tas ir verdzības jautājums. Jo starp musulmaņu šīm ciltīm pastāvēja verdzība, un pret vergiem iztur, bija izturēšanās ļoti necilvēcīga bieži vien. Ko darīt? Ko darīt vai neiejaukties? Ja, kā, kā, kā, kā iegūt šo, šo, kā atgūt šo taisnīgumu, ka tu īstenībā neko īpaši nevari izdarīt. Ja, kad kaut kas notiek, tā kā mēs šodien arī redzam, kaut kas notiek tepat blakus, ko mēs varam darīt. Šārls griežas pie viet, vietējā biskupa un, un aicina, ka kaut, kas, kaut kā vajadzētu iejaukties. Tomēr vietējais biskups norāda viņam remdēt savu, savu pārāk pārlieku dedzīgo um, raksturu un necelt jautājumus pārāk agri. Kāpēc? Tāpēc, ka ja kristīgā baznīca iejauktos, tas droši vien izsauktu uh, lielus konfliktus ar uh, musulmaņiem. Tātad nākas, nākas uh, klusēt, jā, baznīcai nākas klusēt. Un Šārs de Foucault, viņš savā dedzībā, protams, viņš iekšēji ļoti saceļas pret to. Viņš paklausa biskupam, viņš neceļ šos jautājumus, tomēr viņš raksta saviem draugiem Francijā. Man ļoti žēl, ka Jēzus pārstāvja taisnības un mīlestības lietu aizstāv tikai čukstus. Šārlam nav īsti tas pieņemams. Un tomēr viņš, ko viņš dara šajā situācijā, viņš, viņš cenšas um, ne, ne, neturēt sevi naidu un nicinājumu. Ja. Tātad dedzīgi vērsties pret ļaunumu, kas notiek, viņš to vēlas, viņš to dara vismaz lūkšanā, ja viņš to nevar savādāk, bet viņš audzina sevī šo nostāju, ka neienīst un nenicināt arī tos, kas dara šo ļaunumu kā Šārs raksta, nicinājumu un dusmas atstāsim grēkam. Jā, pret grēku vērsīsim to, bet nekad nevērsīsim tos pret grēciniekiem. Un tas nav īpaši vienkārši, kad tu redzi atklātu netaisnību, ja kad tu redzi ka atklātu veidu, kur, kur kādam dara pāri, tad nevērš šīs dusmas arī pret šiem pāri darītājiem, kā aicina Jēzus, bet e, noteikti lūgties un vismaz lūgšanā, ja tu nevari ar vārdu vai darbu, kā Šarla gadījumā, kaut ko izdarīt, vismaz lūgšanā vērsties pret grēku. Un šeit ir Šārls, tāda svarīga lieta, ka Šārls Foucault viņš nemeklē tādu nor, norobežotu mieru savā kristīgumā, savā lūkšanā, viņš meklē mīlestību. Un tā ir ļoti liela atšķirība. Jā, dažreiz mēs sakām, es negribu neko zināt, jo, jo vienkārši jā, es dzīvoju savu dzīvi, un tie dzīvo savu. Un, un, un, un meklējam lūkšanu, varbūt kā aizbēgšanas veidu. Jā, mēs meklējam mieru lūkšanā, bet šis miers ir balstās mīlestībā. Jā, mīlot un rūpējoties lūkšanā par tiem, kas cieš, kas cieš no pāri darījuma, un arī aizlūdzot par tiem, kas dara nepareizi. Un lūk, Šārls visu dzīvi viņš meklē mīlestību. Viņš tiešām viņu var nosaukt par tādu neprātīgu Jēzus un cilvēku meklētāju. Un viņš raksta, mīlestības būtība ir nevis just, ka mēs mīlam, bet ilgoties mīlēt. Kad mēs gribam mīlēt, tad arī mīlam. Ja mēs pāri visam gribam mīlēt, tad arī mīlam pāri visam. Un šī mīlestība ir mīlestība tā, kas atver mūsu sirdi miera dāvanai. Tātad gribēt mīlēt. Mīlestība pati diktēs tos soļus, kur mēs pēc tās vietas, kur esam, pēc saviem pienākumiem, pēc sava um, gudrības, ta talantiem, ko mēs varam darīt, ko mēs konkrēti varam darīt. Nevis vienkārši cepties un būt nemierā, bet mīlestība dos šos konkrētos soļus. Es domāju, ka daudzi cilvēki arī šī kara, Ukrainas kara sakarā ja, atrada lielu mieru, darot mazas lietas eh, ja, šo cietēju cilvēku labā. Ja, vācot humanitāro palīdzību, lūdzoties, atbalstot um, cilvēkus tur, aizlūdzot par visu šo situāciju. Tas ir daudz, daudz, daudz eh, darīts, un tas arī kļūst par miera avotu. Vēl viens, eh, viena pieredze, kas eh, kļūst par tādu ļoti lielu miera avotu Šarla dzīvē, ir apziņa tāda es esmu nekas. Necīnīties pēc kādas vietas šajā dzīvē, citiem vārdiem sakot. Cik daudz nemiera mūsos izraisa konkurence, ja mūsu bērnos, jauniešos, kuri kaut kādā veidā tiek, tiek mudināti pastāvīgi konkurēt un sacensties ja, darba vietās un, un visur. Uh, pat, pat draudzēs, ja, <laughs> dalot, kur, kurā vietā kas būs, cik, cik tuvu, cik tuvu eh, durvīm vai, vai cik tuvu altārim. Ja, un, un šī Šarla de Foucault eh, garīgumā ir, ir šī doma, pieņem to, es esmu nekas. Šarla de Foucault sekotājs Karlo Kareto raksta kādu savu atklāsmi. Es sapratu, ka uz maniem pleciem nebalstās nekāda kolonna. Visu tur krustā iztais dieva dēls. Ir svarīgi tikai pildīt dieva gribu. Šārs de Foucault visu dzīvi kaislīgi centās sekot Kristum un sekot tieši šim Kristum, kurš izvēlējās pēdējo vietu. Viņš centās arvien dziļāk saprast, ar visu sirdi saprast, kāpēc Jēzus izvēlējās nācereti, vienkārša strādnieka dzīvi. Jēzum taču bija tāda privilēģija, kuru nevienam citam nav cilvēkam. Viņš varēja izvēlēties pats, pat savu māti, savu tautu, savu sociālo stāvokli. Ja, un viņš izvēlējās to pazemīgāko. Tā lai neviens nevarētu būt vairs zemāk par viņu. Pēdējā vieta ir mierāvots, pēdējā vieta ir tā, par kuru netiek, nav, nenotiek cīņas, un esot pēdējā vietā, tu vari mierīgi mīlēt. Šārs de Foucault gribēja būt drošs draugs, draugs, kas dāvā drošību. Un tas arī ļoti saistās ar šo spēju būt vienkārši pēdējā vietā, ļaut citam būt mierīgi blakus, bez konkurences, bez, bez naida, bez skaudības. Šāls bija tāds draugs, kurš pieņem, kurš neatmet, kuru vienmēr var uzticēties. Ja, un tas tiešām ir ceļš caur arī mūsdienu pasaules krīzēm, kļūt par tādiem drošiem draugiem viens otram. Un šis dāsnums citiem, kas bija raksturīgs Šārlam, viņš nāk no šī svētā graugļa, no šīs iekšējā, iekšējā miera. Tāpat um, atbrīvoties no sava egoisma, no savas skaudības, no sava nozīmīguma, no savas vēlmes būt auglīgam, jā, kādam īpašam, kaut ko izdarīt, no savas gribas, no tā, lai visi domātu tāpat kā es, lai viss notiktu tā, kā es gribu. Ja, tas, tas ir ceļš, ceļš, kas nāk ceļas no iekšējā miera un žēlastības un ved uz mieru un mīlestību. Šarlam Defuko, kas bija kaislīgs aristokrāts, karavīrs, lai sasniegtu tādu stāvokli, bija vajadzīgs tuksnesis. Kas ir vajadzīgs man? Varam izmantot savas dzīves tuksnešus, jau esošos tuksnešus. Tāpat vienkārša lieta, kas palīdz šajā ceļā, ir vienkārši darbi un vienkārši cilvēki. Ir tāds labs ieteikums, kad sakrājas dzīvē pārāk daudz problēmu, uh, ar prieku pastāvēt, piemēram, rindā pie veikala. Vai veikalā, jā, mūsu veikalos diemžēl vairāk nav rindu, jā, bet pabūt kaut kādā ļoti vienkāršā vietā, jā, varbūt kādā talkā piedalīties mēs jā, varam vai, vai, vai kaut kur pabūt starp cilvēkiem, kur nav šīs konkurences, kur nav kaut kas jāsasniedz, bet vienkārši kopā būšana. Jā, ieklausīties, sadarboties. Lai svētais Šārs de Foucault, kurš savā dzīvē pilnīgi atvērās svētā, svētajam garam, īpaši caur evaharistijas mīlestību, caur cilvēku mīlestību, palīdz un izlūdz arī mums šo brīnišķīgo lieldienu dāvanu, mūsu atvērtību Kristum, kurš saka miers jums. Ja būtu vēlēšanās vairāk uzzināt par šo svēto, ir arī latviešu valodā filma Eh, YouTube kanālā, kuras saucas Kāda nevajadzīga dzīve. Šarla Defuko dzīve, kura šķiet, šķietami bija nenozīmīga, nevajadzīga, izbārstīta tuksnesī un pat nejauša nāve, cietsirdīga nāve, bet nejauša, un reizē mēs redzam kādus milzīgus augļus. Tas viss nes. Tātad, lai Dievs mūs svētī un priecīgu un miera pilnu jums šo lieldienu laiku. Ar jums kopā biju es, māsa Emanuēla. Uz citām tikšanās reizēm! Kas ir svētajā garā? Auglīga sirds. Kāda ir sirds, ko Dievs dziedina dzīvībai? To ieraudzīsim svētajos un ceļosim kopā ar viņiem. Satiksim Aviles Terēzi Francisku no Asīzes, Kjaru Luči, Ignāciju no Lojolas un vairākus citus. Tas viss raidījumā Svētā gara augļi svētajos – sirds dziedināšanas skola.